cy'amavukiro muti rero uno musi tugaruka kuki uno munsi tugaruka ku bijyanye n'umubano uri hagati y'ibihugu bivukanye ibihugu bigenzi ibihugu bimwe ni Burundi n'u Rwanda ni nyuma yaho eh, hari urugendo rurongowe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo yinjira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ni Ezekiel nibigira yagize muri ico gihugu cy'u Rwanda tutsinone umwizero wo buhari nigiki mubona kumbure impande zibiri zose bokora kugira imigenderanire hagati ya bino bihugu bivukanye ibandanye nk'aho hambere maze abarundi baje mu Rwanda bashorere mu Rwanda nabo bandi baze hano mu Burundi bakorera imigambi yabo ukuri kwamye rero mu umutumire twari dufise akanya kamugoye ku munota wa nyuma kumbure ari kutugira umwihwezo udasanzwe eh, kuri uru rugendo rwabaye hagati ya zino ntumwa z'umukuru w'igihugu ariko ko bitakunze nta kundi ariko turaza kugurura imirongo ku bwanyu kugira namwe mutubwire icyo mubona cyari gikwiye gukora gukorwa mbe murashima eh, ibijyanye n'ubwo rugendo kumbure ejo na hirya ejo hari n'intumwa eh, zoza hano mu gihugu muribuka kandi no mu gihe twahimbaza eh, ukwikukira ku Burundi umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda yaraje hano mu gihugu mbe numwizero mubona eh, kumbure imibano yari yatosekaye kuva mu 2015 ishobora kunagurwa nivyo rero tugiye kuyaga ariko mukanya isase duca twumviriza gatonya umwihwezo wanonosoye reka rero gatonya tugaruke hano muri studio imbere y'uko twugurura imirongo ya telefone kubwira mu gice muterereye umubonano hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda kugira bisubize hamwe ngo niyo ntambwe yoza ikurikira urugendo intumwa z'u Burundi zagize mu gihugu cy'u Rwanda ibyo navyo nibishikirizwa na Guillaume Ndayikengurutse umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bya politike n'imigenderanire y'ibihugu ariko rero uwo muhinga aributsa ko n'igihugu cy'u Rwanda cyari cyararungitse umushikiranganje wa mbere nkuko nemejeje kubishikiriza mu birori byo kwikukira ku Burundi muri mukakaro umwaka wa 2000 na mirongo ibiri na rimwe reka dukurikire Guillaume ndayikengurutse umwigisha wa kaminuza urugendo umushikiranganji ajejwe eh, akarere ka afurika y'ubuseruko hamwe n'abandi bari kumwe bagize i kigali bakakigwa eh, twavuga yuko ari nko gusubiriza mu ndumane abanyarwanda hanyuma nk'uko twagiye turabibona ntawe neza ibyavuzwe mugabo baragarutse kuri icyo kintu cy'uko ari ukugira bakomeze imigenderanire basubire banagura imigenderanire iri hagati y'u rwanda n'u Burundi kandi bayikomeze ni igikiciro cyagikurikira inyuma y'uru rugendo murabona kugeza ubu ni intumwa u rwanda rurarungika intumwa mu burundi kubonana n'umukuru w'igihugu U Burundi bukarungika intumwa i kigali kubona n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda ariko bujya mu migenderanire y'ibihugu n'abakuru b'ibihugu twizere ko mu minsi ikurikira bazoshobora kubonana kuko uhagarariye Burundi ku rwego rwo hejuru ni nyenicubahiro umukuru w'igihugu no mu Rwanda uhagarariye u Rwanda ku rwego rwo hejuru ni nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nibo bafata ingingo botangura kuganira nk'umunsi tuzobabona bari kumwe bariko baravuga ico kibazo naho atangingo zikomeye zovamwo yoba ari intambwe ikomeye eh, bimwe mu bisabwa na leta y'u Burundi muri vyo harimo nko gusubizwa abagirizwa ah, nuko bashatse gutembagaza ubutegetsi vyo vyo mu bivuga ko mu bijyanye n'imigenderanire iyo bariko baragira negociation hagati y'ibihugu bariko baravugana hama hariho ko igihugu canke kiriya gisaba ikiganiro ni karadiridimba bari banyeretse gatonya ko by’ubuhinga bya internet bitari ko birakora ariko ngo ubu n'umunoni turashobora kubandanya na kino kiganiro cyacu nibutse yuko turiko turabira hamwe ibijyanye n'uno mubonano wabaye hagati eh, y'intumwa eh, y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho bakiriwe na mugenzi wiwe w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame duti mbe uwo mwizero mubona hari ico ushobora gushika ko maze ejo u Burundi n'u Rwanda bigasubira kubana nkuko byanyambere ndi kumwe na David muri Hollande na mahoro David amahoro neza mwishora ni David muri Canada murantunga yego turaho kabisa namwe ni gute natwe turashima eh, uko bukeye uko bwije umuntu uratse ko kumashima ndabashimiye rero kubona mumpaye umurongo murakoze cyane inyuma ya runo rugendo eh, rwari rurongowe n'umushyikiranganje mu byagejwe harimo injira ry'uburundi muri afurika y'ubuseruko ezekiel eh, n'ibigira mu gihugu cy'u rwanda inyuma y'ubwo rugendo mwe mubona hariho umwizero y'uko ejo na hirya y'ejo imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda ishobora kunaguka ego cyane ego cyane jewe nyuma y'urwo rugendo mhm. ndizeye yuko ibihugu bibanye bizosubiza hamwe mhm. urabona yuko imyaka yari ibaye eh, myinshi kuva ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mhm. mwarabonye yuko imigenderanire yaciye yononekara ariko rero kuva aho ibihugu byose bishyiriyemo ugushaka agatangura kuba ibiganiro hirya no hino jewe ndizeye yuko nimba koko impande zose mhm. zisenyera ku mugozi umwe impande zose zifise ishaka rimwe ivyo biganiro eh, bizogira ico bishitseko Hmm. njyewe ndagaragaza kwiyumvira nk'abanyagihugu baba ku mipaka cyane cyane hmm. urazi nyine twari tubanye abo mu kirundo basubira hakurya abo ku ruhande rwo hakurya bagasumira hakuno ntibagiye rero n'abakora urudandazwa uruca n'uruza hmm. hamwe n'ingenzi ingenzi kubitiye eh, mu rwanda yacishika i bujumbura kuri abatanganyika iyo ishyitse bujumbura yakikubitira mu rwanda ni ukuvuga ibyo n'ibisata byakozwe ko cyane n'imigenderanire itari myiza hagati y'ibihugu byacu mhm. ubu rero nkaba nibaza yuko ibiganiro bizotera bije imbere mhm. ku buryo mu myaka itari myinshi tuzosubiza hamwe intambamyi zari hagati y'ibihugu byombi ibihugu byose zikava hanyuma tugasubira tukagenderanira uyu mwizero ntushobora kumbure kuba uh, mutonya gose gusumbya uko abarundi bari bawiteze yego byose byose bica bica mu biganiro n'ishyaka rya bamwe n'abandi jyewe hmm. nibaza yuko um, nta wobideha wobideha sinzi intumbero yaba ibyo bashikiriza twaragiye twumva babayeyo abahungutse ibyo bavuze ni ukuvuga ni byinshi kuri iyo nivo hmm. mfatire rero kuri ibyo bike twebwe nk'abanyagihugu basanzwe twumvise mhm. leta y'uburundi ikaba ivuga ati abashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu rwanda nayo nyine ni leta itegerezwa kuba ifise ibyemeza mhm. yuko ariyo bari ni ukuvuga rero nibaza yuko hagiyemwo ishyaka ku mpande zose hakajamwo kwerekana ibyo bimenyetso byerekana yuko bamwe n'abandi bari hariya yewe mhm. ndibuka nko mu myaka itari nyinshi eze wa mugwi w'abasirikare bahurikiye mu mugwi ntibuka izina mhm. barasabwe yuko bukora amaperereza ku mpande zose ni ukuvuga mu rwanda no mu burundi ndibuka yuko byavuzwe yuko uburundi bwuguruye imiryango kubera u rwanda rwarega yuko uburundi nabwo bubitse interahamwe hmm. uburundi bwaruguruye imiryango buraza uwo mugwi wabo basirikare uraza urakora amatohoza uraheza hmm. abo baperereza binjire hanyuma banyuma bazovuga ati kumbe ba bantu nibaba mu rwanda ntibabishwe n'u rwanda hanyuma ibiganiro bizotegezwa bifatiye indi ntumbero mugabo bibandanye bive mu nzira iciza ni uko mu mpande zose hazoboneka ishaka nyaryo mhm. havemwo bya uh, bindi bita ngo ni ubujyajya hanyuma ukuri kujya habona abarundi jewe nk'umurundi ndazi yuko abarundi abarundi nta ntumbero mbi abarundi nta mutima mubi dufise kandi abarundi turafise ishyaka yuko tubana nk'ibihugu bibanyi ibihugu bivukanye tugasubira tuga turakorana tukagenderanira nka kera ni ukuvuga yuko muri make ku bwanyu murabona yuko umwizero wowo uhari ejo na hirya y'ejo ibintu bishobora kuba nka mbere rero ndemera yuko ibintu byose bica mu biyago ahantu hari ishyaka hanyuma n'ibiyago sinzi none bibura mu kirundi mhm. ibiyago ni ukuvuga ahari ugushaka hama hari ishaka akararo ka hafi ni uko ah, hariho umuntu umutegetsi akomeye yigeze gutwara igisoda cya kongo ari umunyarwanda gushika n'uno munsi ntarabyemeza ku mugaragaro yuko ari umunyarwanda yatwaye igisoda cya Congo mugabo byarabaye birazwi ni ukuvuga rero ubwo bwose n'ubururiro bwerekana yuko ku rundi ruhande bamye bakora ibintu bitari byiza mu bihugu byo mu karere ibyo bikaba byotera ucuno kwita urwikwekwe ni ukuvuga rero twebwe no ku ni ugushaka yuko twosubiza hamwe ariko rero mhm. ntihabemwo ibyo kwisemba nibaza yuko habana bashaka eh, eh, eh, mm, gatonya gatonya david uno munsi mhm. uno munsi mwari mwahejeje oya nariko ndabantu namuga ati habana abashaka mhm. ni ukuvuga ntusaba yuko leta yacu nayo yobanza kubona neza yuko leta yindi nayo ishaka kubanya atari ugutekera amazi mu rukangaga atari gushaka kuyihatira eh, kubana kandi itabishaka jewe nibaza yuko habana bashaka ni nko kubaka hubakana abashaka mhm. kuvuga rero ibyo ni ibintu tubategerezwa nabyo nyine gufata nka nkama bakatwereka yuko nabo bashaka yuko koko tubana imigenderanire ibandanya ubucuti bubandanya urugandazwa ku mpande zacu zose zibiri z'abanyagihugu bubandanya ariko bimaze kwerekana yuko batavyifuza jewe nibaza yuko nawo bahambira hmm. eh, gatonya david kuri ibyo bihugu bibiri uno munsi mu kurangiza mwebwe n'igiki mwo bahamagarira yaba indongozi z'uburundi yaba indongozi z'u rwanda jewe n'ibijyanye na ereko ni uko um, bokomeza ibiganiro kandi bakumva yuko ibiganiro ariyo nzira ishika hanyuma bagakura intambamyi zose ziri hagati y'ibi bihugu bakarekurira iyo migwi iri yigenga igejwe gutohoza ibyagirizwa igihugu cyangwa ikindi ukuri kukaja habona ukuri kumaze kuja habona niho ibiganiro vyoshika ku ntumbero nyayo abantu tugasubiza hamwe bagakuramwo bagakuramwo cya kintu nita ubujyajya kubeshanya ni ukuvuga bagakuramwo inyungu za politike za bamwe n'abandi politike yamamwo mugabo bozikuramwo kugira barengere inyungu z'abanyagihugu bo ku mpande z'ibihugu bibiri nicyo ntusaba abadutwara nkakisaba n'abadutwara bo hakurya murakoze murakoze cyane david mugira ibihe byiza yotawa muri canada murakoze cyane babaye murakoze uwo rero akaba yari david tumushimire kuri iyo ntererano yiwe imirongo n'ubu iruguruye kuri mwebwe bandi mufise icyo muterera muri kino kiganiro cyacu badushinga mu imbuto ububisha n'ububegito wakiriwe hari ku munsi wa mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame Eh, umushikiranganje akaba yaraherekejwe n'abandi hama eh, mu mwihwezo mwumvise watanzwe n'umwigisha umuhinga mu bya politike akaba n'umwigisha muri za kaminuza akaba yibutsa ko n'igihugu cy'u Rwanda cyari cyarigeze kurungika umushikiranganje wa mbere ngira mu muravyibuka mu mwaka uheze igenekerezo rya mbere mu kakaro nubwo umuntu atodeha yuko byagiye bira imigenderanire yagiye iratosekara Uh, kuva muri bibiri na cumi na gatanu rero mweho ku bwanyu uyu mwizero mubona hari icyo ushobora gufasha ejo nayo hirya y'ejo imigenderanire igasubira nka mbere akanya ni guhanyu rero mu buganda batezwe ubwombe imiryango yabo iza kumbabarira placide yewe injuti yanjye mm, urabona umwanya tuba dufise ubuharuwe reka tugume kuri ino ntumbero murubona hari umwizero uhari inyuma y'izo ntumwa ah, inyuma y'intumwa Burundi zakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umwizero ku bwanyu ubona uhari hagati y'umubano hagati ya bino bihugu byacu bibiri tugume aho kuko turi ngaragaruka kuri twa tunyoni turi kutwiteza utunyoni nta ngorane n'imwe uburundi nabo ngaruka rero kubiganira cyane nta ngorane burundi nabo bufise n'u rwanda bunyine n'abaganda bonyine baraturiye mwese baraturya abo perezida bacu nibo bari mu mukino umukino turi bari kwandikira badukina abantu ndaguhaye akarorero ndaguhaye akarorero hmm. akaguza kubeshya ntazi atubwire ari uwo mu rwanda ari uwo mu buganda ari uwo mu ubuhe naje tuje kuri bya bigega bya bigega tuje kuganira by'abarundi bisobanura ingene byagenze ndi ngaha ndiho ku bwanyu muvuga yuko atakibazo gihari eh, ngerageje kubatahura neza nanje mu ntunge muti abanyagihugu bwabo abarundi n'abanyarwanda nta ngorane bafise ahubwo ikibazo kiri kuri politiki ku banyapolitiki none ku bwanyu eh, ni iyihe nka mesaje n'akahe kamumuha eh, abo banyepolitiki ku mpande zose kugira bakore ibishoboka imigenderanire naguke yego ni karata bari barakina Mhm. ku bwanyu none n'igiki cyokogwa ah, n'akahe kamo wowe utera abo banyepolitike bose ku mpande zose jewe jewe reka bareke kubwiriza abazungu reka tugaruke kuri ibi turi ko turavugana hano nakahe kamo ntituje andeoro y'ibyo tuko turavuga nakahe kamo none wowe utera eh, mugabo wagashikirije uti zino ndongozi aba banyepolitike aba mu Burundi canke mu Rwanda bakorere hamwe bareke eh, uh, zino mpande zibiri ku banyepolitike kuko bavuze yuko ariho hari ikibazo ariko ku banyagihugu abarundi n'abanyarwanda nta kibazo gihari muce murangiza akabuje niho baterana babwira nti mhm. nukuri ntiyagira inyungu zo muzungu ngo zigaruke imyaka iraheze iyindi iragenda ntibakorera abanyagihugu indongozi gusa Eh, mwakuwe n'umunywanyi w'isanganiro nkurikiye Kingsley ahengamiye muri bya bimana by'abagiriki i ni amahoro ga Kingsley ahi muri mpore ego n'amahoro turashima mhm. na kaneje twa twakaronse ibyo twaheruka mu myaka myinshi sangwa ikaze muri karadiridimba murakoze cyane hama mwumvise icyo twahagaze kuno munsi barahuriranira barigeze kuba bari hamwe nta nta kibuza yuko usanga hagati y'abavuka usanga hacamwo ugasanga barashwanye mugabo ntikibuze yuko basubira guhuza eh, nk'uko ntuze yabivuze ni ukubiraba kuko hari igihe usanga hari ibintu bashyira mu bene igihugu bitari binakwiye kuko kera n'ubu bitaranahera abarundi barajya gusaba mu rwanda abanyarwanda bakaza gusaba mu burundi gusabiranira mm-hmm. abageni twagira ishanje tukaraba wihweje neza nko ku rubibe hariya hejuru za kirundo mhm. abarundi benshi bo mu kirundo bo mu yingaveri benshi bavuga ikinyarwanda kandi nitwe bibahura ubw'ingozi kuri tureke bajya ku rubibe umuntu aho avuye hose aho agiye usuye no kumuvugisha umuvugishije ikirundi umengo uri uri uri sinzi ikintu uri kuravuga hariho n'abarundi bamwe bamwe tudahuza niyo hmm. ndiko ndavuga ikirundi nk'akarorero ngiye nko muri itali canke nkaja muri Hollande nkagenda mu ntuze abarundi benshi uri uko ikirundi anyishura mu gifaransa kandi je sinshaka kuvuga igifaransa je mpagarara ku kirundi nyene cyo kwitsitso Mm. hamwe mvuga nti n'umwana w'iwanjye ndamwesipika ikintu kimubwira mu kirundi je nta nta muntu uze mu iki nta kigiriki ndamubwira we amata kumbwira ikigiriki kubera arico yiga mugana nanje ashitse mu ntera ndamubwira nti eh we jenda umurundi mu kanya ninataha ninataha iwacu nzogutahana hariya kwa sogokuru hariya uzovuga ikirundi ntuzovuga ikigiriki mu za kibitoki abantu begereye ku ruba barashobora kugenda hajya mm. i bugarama bashoye ibintu cyangwa bagashika hirya nyine butare bashikanye ibintu bashoye ku mugoroba akigarukira nta ngorane n'imwe nka twebwe abarundi bari hanze turabishima rwose cyane kuba barashoboye gusubirana kandi n'abatwara bajya igihugu bato bato barakwiye kubigisha ko hariyo usanga babishyize mu mutwe ugasanga umuntu umunyagihugu muto muto ariko agwa mu muntu ze mu ngorane zitari kuba ingorane kuri we mm. ugasanga inzara bamwe bamwe iriko irabica kubera bari basanzwe badandaza ibintu mu rwanda babishorera mu rwanda cyangwa ari ibintu basubira mu rwanda bazana mu burundi placide yari yagarutse ashikiriza ati abanyagihugu ubwabo abarundi n'abanyarwanda nta kibazo bafitaniye akagoye twuvunira abanyepolitike kuko niyo niyo impande zose nk'amabanga mwamusanga iyo iyo bariko baravugana nk'aba bene igihugu bato bato batigira babimenya kuko niyo bagize dufate nk'urugendo bagize bashaka batubwira ati urugendo umushikiranganje yagiraniye n'umukuru w'igihugu hariya mu Rwanda bavuganye ibi n'ibi n'ibi n'ibi hmm. ugasanga banki ni ku nyungu yiwe kubera abona yuko ikintu akeneye mu rwanda atashobora kukibona kandi ashaka hariho nk'ibintu byinshi u rwanda rwahombye kubera byava mu burundi hariho n'ibindi abarundi twahombye kubera byava mu rwanda nk'ibiraya mm. bya ruhengeri sinzi ko biba bikiza mu burundi usanga hari utuntu tw'utudandazo duto duto abenegihugu bato bato bagiye barahomba dusigaje akanya gato kugira turangize ariko wanyetse ko ari uri ku murongo n'amahoro amahoro Placide muganira agarutse Placide ufite iminota ibiri kuko akanya karatujanye mu masonga aca ku masonga uyu mukino ni nyabaki uyu mukino w'u rwanda n'uburundi n'ubuganda bariko barakina bazibiranya abantu ni nyabaki uyu mukino ndagisubiramo uyu mukino politiki y'uburundi y'u rwanda y'ubuganda ariko barakina nyabaki icyo cyonyine naho ngomba kurangiza harimo